أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن da završimo još jedan ovaj hadis, 82. Tham, uh, thani wa thamanun, an, an Abdullah bin Abbas radijallahu anhuma, kala, kala Rasulullah sallam, umirtu an ešud ala seb'ati, a'udhu min, ala džabhati wa šarbi jedihi la enfihi wa jedejni wa kvetejni wa trafi l'kademein. Kaže, od Abdullah ibn Abbas radijallahu kaže Allahu, poslanik sallallahu ve sallam rekao, umirtu naređeno mi je da činim seždu na sedam kostiju. Pa onda nabra kaže, ala džabhe, pa kaže, wa ešare bi jedihi ila enfi, pa, e, ila e, Kaže, na, na čelo, pa je ukazao, kaže, svojom rukom na nos, odnosno na čelo i na nos. Wa jedin, na dvije ruke, misli na šake, rukbete i na koljena i atrafe kademin, a to su znači vrhove, vrhove stopala na prste. Znači uvod uđe dva po šest i na, na čelo i na nos sedam. Znači Hadis sam govori o tome o propisanosti, o propisanosti činjenja sežde na ovim dijelovima tijela. E, e, znači učenjaci su složni oko toga da je propisano činiti seždu na ovih sedam dijelova na sedam organa tijela. Međutim, različita se oko propisa toga. Koji je propisa? Šta je minimum od toga? Šta je vađiv od toga? <clears throat> E, poznati stav imama, mezheba, imama Ahmeda i njegovog mezeba je na tome da je važib da se da će čini sežda na svih sedam spominutih organa tijela u hadisu. Eh, kad kažemo da je vađba, znači pa se posljedica u tome ako, ako ne učiniš na nešto od toga, što imamo danas u praksi. Čovjek ode na, uh, ode na seždu, recimo ne spušti čelo uopšte, ni nos ni čelo, nego sam spušta s polako dok ne čuje da je Fendija rekao Allah, ekber nazad. Lično sam vidio ti ljudi, znači, ide, ide, spušta se lagano, lagano, samo da se spusti glavom dole, čuje Allah, ekber nazad, ide. I ne još nikad vidi da je spustio čelo dole na, na, tlo. A imamo drugi, kad se spusti, noge digne gore u zrak. Pusti čelo, a noge gore, odaši u zrak. E, znači, po Hanbelijskom mezebu je vađib na svih sedam dilova spomenuti, organa. Po džumhuru učenjaka, vađib je, po džumhuru učenjaka, e, vađib e, kažu, da, ovaj, da je na čelo je, kaže, ovaj, vađib, a na ostali dijelo, to je kod Ebu Hanife, na ostalim dijelovima je mustehab. Znači, kad najbitnije je načelo da se spusti. To je vađib, a na ostalim mustehab. A onda imamo ovaj, kod Ebu Hanife. Kod se učenjaka, znači imamo, onaj, kažu, znači ima skupina učenjaka, kaže, na većini dijelova, na većini organa kad spustiš, ona ispunio si vađib. Ili neki kažu znači, na stopala, na koljena, na ruke. A na čelo, znači, ovaj, da, je, da je sve to propisano, pa se razila kod toga ovaj, da li je na čelo, da li je, da li je odnosno da li smije, ako bi noge digao, a ostao na čelo i na, na rukama i, i, na koljenima, ili ako ostao na koljena, ostalo samo na čelo, ono ostalo digao i noge i ruke, da li mu ispravno. Ovdje govorimo da ispravno se valja namaza. Naravno, složno kod toga da je propisano na sve sedam dilo, Ako ovdje ako ne bi nešto toga radio, kada je napravio prekršaj da mu je namaz neispravan, da mu je namaz batio. Da mu je namaz batio. Kod Ebu Hanife je čudan ovaj govor gdje on kaže da je, da je vađib, da je vađib na čelo, a na ostali dijelove mu stehab. <clears throat> I čak kaže da ovaj, ako bi osoba spustila samo nos, a ne bi čelo, da mu je to dovoljno e, za čelo, da ne treba jela da, da na čelo. Da na čelo liže dovoljno samo na nos. Po, po tome ispade, znači, po ovom mišljenju da je bilo dovoljno minimum, znači da padne, kako na? Da na nos. Da, da stoji na glavi, na čelu da stoji. Ali opet mora s nečim držati. Mora makar rukama se držati. Koljenima, znači mora, znači nemoguće. Nemoguće da samo na da drži. Kako pođe na čelo znači, padne na samo na čelo, znači nemoguće. Znači mora biti još nešto što ga drži, tako? Uglavnom, znači, ovaj, ispravno najbolje i najbliže ovo što kaže Imam Ahmed, da bi, e, jer kaže ovdje naređeno nam je da treba, da je obaveza da se padne na sve sedam dijelova, ostaje samo to, znači, po pitanju e, čela, da li je, da li je dovoljno samo na, na čelo i mora na, na nos, ili onaj, E, znači, da, da, ako stavi na čelo ne mora na nos ili mora na čelo na nos. Pa je većina učenjaka, ovaj, oni koji se zastupaju, stav da je važi da sedam, sve sedam dijelova, osim da pravi izuzetak, dakle, ako bi čovjek zbog nemanu, zbog afeta digao recimo noge u zrak i tome slično, ovaj, ne namir, da to na, ne utječe na, na namaza, ili da nije grešano. Ovdje prvo osobno kažemo, ako je, ako je ovaj vađib, ulazi pod grešnost, a da je batil, da je batil, znači to već ulazi, znači da ovaj, da većina, da, većinu organa ne, ne spusti, recimo da bi digao i ruke i noge, ovaj, e, stopala. Da bio sam na koljena, na čelu, recimo da kažemo, ovaj, po skupinu činjaka, tada je to, već, to je već onaj neki vid poigravanja s namazom. E, uglavnom, ovaj, znači ovaj hadis ukazuje na obavezu, na obavezu činjenja seži na ovih sedam organa, kako spomenuti u hadisu da, e, hadis ukazuje da, znači, e, po, tekst, po ono kako je pokazao je na baz znači da, da čelo slijedi, da, pardon, nos slijedi čelo, i da, znači, treba kad spusti čelo, spustiti i nos. A onda, znači, ovdje imamo sad onaj, onu, poznat čuli praksi. <clears throat> onaj, da li je dozvoljeno, da li je dozvoljeno stavljati neku perdu između čela peril kao prepreku između čela i mjesta gdje se pada na seždu. Neki hail. E, odnosno, ovaj, e, prilikom spadanja na čelo, da li, e, da li osoba da li osoba znači, može da, da, stavi, da, da stavi između svoga čela, recimo da stavi kapu i da sa kapom padne, znači nije pao čelom na sežu, nego je pao na onim dijelom kape, turbana i tome slično. Da li je time učinio prekša? Mislim prekša ovdje kerahijeta, da li, učinio, da, da li je mekru to. Pa su učinjaci o tome neki govorili, da je i to došlo nekim hadisma, znači, da ako bi, znači, uzeo, ovaj, došlo u hadisma da ne treba, kad čovjek pada na sežu, da, da sebi ono mjesto gdje pada na da, ovaj, da, da ravna sebe neka, pošto prije padali nisu imali tepihe i srđade, nego onaj, da poravna sebi rukom na kamenčića u zemlju, da, da se ravna prije spadnije sreće. I što su činjaci da je to mekruh da radi. Osim ako slučaj potrebe, znači slučaju potrebe da stavi, recimo da pada na seždu na, na, vruć, na vruć kamen, na vruć beton, da pada na seždu na nečeg gdje, je nešto, nešto ovaj, prljavo i tome slično, pa da on sebi nešto uzme u namaza, da sebi nešto stavi da bi pao na seždu i tako i tome slično. Uglavnom u tome ima širine, u tome ima širine, ovaj, znači ako ima potrebe za time, zbog hladnoće, zbog hladnoće, zbog trnja, zbog, e, e, zbog toga što teren nije ravan, zbog toga što teren znači, nije ravan, nema smetnje što nešto što nije od, od, od odjeće njegovog tijela bilo što da stavlja sebi pod, pod glavu gdje će pas na ili, ili na mjesto gdje će on pas, e, na sežu. Ali ima skupina činjaka koji kažu, koji kažu jel, da ako je nešto što je spojeno sa njim, sa glavom, što nosi na sebi, pa da on to uzima da stavlja da je to mekru. Recimo ide, hoće pas na seždu, on uzme sebi onaj dio odješi pa rukama pa stavi, ide na seždu, pa dio kapi, on stavi sebi da pa na seždu, tako. A to znaju ljudi raditi čisto. ovaj. Iz recimo sad zadnje, zadnje, zadnje aktuelno, to arapsko svijet kad, se proširile ove, ove zarazne razne bolesti, pa on kad dođe, kao nije on siguran tko je prije njega klanjao tu, koju on bolešnju tu donio, pa kad on padne na on svoju odmah ono, šimago, ono, šamiju uzme i stavi na nju. Kao. Padne na sežu. za svaki slučaj da ne bi, jel, da se ne bi šta predilo na njeg. Uglavnom, da razvojimo ovdje, znači nema smetnje, ako pot, po potrebi da čovjek sebi stavlja od svoga dilova tijela, po potrebi hladnoće, e, neravnog terena, nema smetnje, ovaj, da ima na sebi kapu određenu koja pokriva čelo padne seži, u tome nema smetnje, nema dokaza da je to sporno, taj tako smo se prije klanjali. E, ostaje samo to, znači, što neki kažu da je, da je mekruh, da bez potrebe uzima svoje dijelove odjeće svoje, pa da sebi stavlja stalno pod, pod čelo. Ovaj, kad kažem potrebe, znači bez opravdane potrebe da na načela. I ovdje za ovu meselu se veže i to ovaj, po kojim ovaj, po se pada na seždu. Kad se ide na seždu, šta se prvo spušta? Pa ovdje, recimo, autori spomenuo da se prvo na seždu e, ide na koljena, pa nakon koljena se spuštaju ruke, pa onda čelo, pa nos. I kaže, ne spušta se na seždu kao što se spušta deva. A kaže, na način da prvo se spuštaju ruke prije koljena. Jer je, kaže, to zabranio poslanik Ovo je po handelijskom mezebu. Po jednom hadisu radi, od dva hadisa koji su kontradiktorni jedan drugom i to radi po hadisu za koji nađe cijenu da je slabiji hadis. Onaj drugi hadis na čemu je e, druga skupina učinjaka, po kojem mezobu se prvo spuštaju ruke? Kad se ide na seždu, po kojem mezobu se prvo spuštaju ruke pa koljena? A? Pričao smo znači, to. Znači, po, po Albaniju mezobu. Jesi Albanija bio na to? na tom stavu i to je ovaj, po hadisu je to bliži A je od Abdullah namera da se hadis prenosi u Buhari da je on tako uklanjao i rekao da je vidio poslanik sam da je tako uklanjao uglavnom a onda se domera prenosi da je klanjao drugačije da je prvo spuštao koljena u redosnom hadisu pa, pa ruke a u tekstu hadisa je došla nemojte se spuštati na seždu, doći nam e, ti hadis kad budemo radili u nemojte, nemojte ići na seždu kao što ide, kao što ide ova, ko? Deva. I onda u hadisu pojašnjeno kako, na koji način. Kaže, nego spustite prvo ruke pa koljena. Prvo idite rukama pa koljena. I onda je tu nastala velika, ovaj, smo o tom, da je tu nastala velika razina koji činjaka Ibn Kajim je tu dobar dio u svom zadu nada izdvojio pričanje o tome ovaj, kako ovaj hadis kontradiktoran. Jer kaže, ovaj, nemoj tići kao što ide deva, a deva kaže prvo spušta ruke. A onda došlo u hadis, kaže spuštate prvo ruke pa koljena. To je drugoga. Zato što je da deva prvo spušta Deva prvo spušta ovaj, šta prvo ruke pa koljena. A, a dobro sam pa dobro, otkud deve ruku, za ruku. I kako se to, mislim, to je druga tema, uglavnom doći neka druga prilika da govorimo I s time ćemo završiti ovaj dio ovdje, da stanemo, a onda idemo dalje, nemojte se pomirati ni dizati, da završimo ovaj hadis iz Kitabu Tevi. Andalusam, Andalusam, أندلسن